Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Լեռնան Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը հերթական սեմինար դասընթացներ է կազմակերպել համայնքների ղեկավարների համար։ Այս օրերին համանքների ղեկավարների համար նախատեսված սեմինար դասընթացների երկրորդ փուլի պարապմունքներն են ընթանում։ Դասընթացների օրակարգում ինչպես միշտ ընդգրկված են տարաբնույթ թեմաներ՝ ԼՂ կառավարության աշխատակազմի, տարածքային կառավարման եւ վերաբնակեցման վարչության տեղական ինքնակառավարման բաժնի վարիչ Տիգրան Աթանեսյանը պատմում է դասընթացների մասին։ Պարոն Աթանեսյան, սա մեր երկրորդ հանդիպումն է այս թեմայով համայնքապետերի հետ դարձյալ կազմակերպել եք դասընթացներ։ 2015 թվականի երկրորդ հոսքն է համայնքների ղեկավարների համար կազմակերպող սեմինար դասընթացների երկրորդ փուլն է։ Մասնակցում են 22 համայնքի ղեկավար ԼՂՀ բոլոր շրջաններից ըստ համամասնության։ Դասընթացը մեկնարկել է երկուշաբթի օրը ամսի 26-ին եւ գավարտի Ուրփաթորում։ Դասընթացում ներառված են այն բոլոր թեմաները, որոնք օրենսդրությամբ նախատեսվում են համայնքի ղեկավարի գործնեայության որպես բնակավար։ Այդ արդիվ մեկնաբանություններով եւ վերլուծություններով հանդես են գալիս համապատասխան բնակավարներից պաշտոնատար անձինք, նաեւ համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպում են վարչապետը, նախատեսված է փոխվարչապետի հանդիպումը, կարող է նախատեսվածից բացի եւս վարչապետը կամ փոխվարչապետը ցանկություն հայտնեն հանդիպելու համայնքների ղեկավարների հետ, որտեղ փորձ ցույց է տալիս, որ նախընտրելին անմիջական շփում շփմանն է եւ այդ անմիջական շփման ընթացքում բազմաթիվ հարցեր ընդունակ են ստանալու իրենց բարձաբանումները։ Ներկայացվեց համակների ղեկավարների համար սահմանադրությունը, տեղական ինքնակառավարման համակարգը, հարկային դաշտի վերաբերատեղեկատվություն, ինչպես նաեւ համակների ղեկավարների ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող իրավական ակտերի վերաբերյալ համապատասխան մեկնաբանություններով հանդես եկան այդ ոլորտների մասնակիցները։ Նախատեսվում է իթիվս այլոց քաղաքապաշտպանության բնագավառում համայնքի ղեկավարների գործառույթների վերաբերյալ դասընթաց։ Գյուղնախարարության ներկայացուցիչներն են այսօր այցելելու։ Վաղը եւ մնացած օրերը նույնպես նախատեսում են համապատասխան բնակավարների վերաբերյալ մասնագետների մասնակցությունը դասընթաց։ դե- Կարևորում եք այս հանդիպումները։ Ինչպես եք դուք ստուգում, թե դասընթացներից հետո համայնքապետերը ինչ տեղեկություններով են յուղ գնում։ Նախքան այդ հարցին կոնկրետ պատասխանելը նշեմ, որ այս միջոցառումը մեկնարկել է 2013 թվականի սկզբից։ Սա ընդհանուր առմամբ 8-րդ հոսքն է, երբ արդեն ընդունենք 13 թվականի սկզբին, 13 թվականի 3 հոսք, 14 թվականին նույնպես 3 եւ 15 թվականի ընթացքում արդեն սա երկրորդ հոսքն է։ Ընդհանուր առմամբ 8 հոսքերի ընթացքում բազմաթիվ համայնքների ղեկավարներ են հասցրել մասնակցել եւ հետագա մեր շփումները մասնակցած համայնքների ղեկավարների հետ ցույց են տվել, որ իրենց կառավարչական հմտությունները ավելի հստակ կատարելու առումով բավականին առաջընթաց կա։ Համենայն դեպս այն օրենսդրական դաշտը, որ նախատեսված է համայնքի ղեկավարի կամերի գործնեության համար, մինչև դասընթացների մասնակցելը նրանք ուրիշ կերպ էին պատկերացնում, իսկ երբ արդեն այստեղ նրանք ներկա եղան դասընթացներին, հետագա իրենց գործնեության ընթացքում ավելի հաջող է ստացվում կիրառելը բազմաթիվ հարցերի կարողանում են տեղում պատասխան տալ համայնքի բնակիչների կողմից բարձրացված, ինչպես նաև ավելի հեշտ են կողմնորոշում իրենց առօրյա գործունեության ընթացքում։ Դա միջոցառման հիմնական նպատակներից մեկն էր, այսինքն զարգացնել համայնքի ղեկավարի որպես քաղաքական պաշտոնյա, որպես ընտրված անձ, զարգացնել նրա կառավարչական հմտությունները։ Մյուս կողմից կա նաև ոչ պակաս կարևոր հանգամանք անձնական շփումներ մեկը մյուսի հետ համայնքների ղեկավարների, այսինքն բոլոր այն անձինք, որ մի շրջանից չեն սովորաբար տարբեր շրջաններից չեմ կարծում թե առիթներ լինի իրար հանդիպելու, բայց հենց այս միջոցառումը ընդունակ է միավորել նրանց, ծանոթություններ ստեղծել, ընկերային հարաբերություններ ունենալ միմյանց հետ եւ դա էլ նույնպես իրենց առօրյա գործնական ընթացքում արդեն մենք նկատում ենք դրական հետքեր։ Այսինքն նրանք կարողանում են փորձի փոխանակում կատարել միմյանց հետ, որտեղ արդեն ծանոթանում են այս ընթացքում, այս մեկ շաբաթի ատեղողության միջոցառման ընթացքում եւ տարբեր հարցերի վերաբերյալ նրանք կարողանում են արդեն կոլեկտիվ ինչ որ լուծումներ առաջարկել մեկը մյուսի վերջին կամ համատեղ ինչ որ հարց փորձել լուծել։ Ու մենք կարծում ենք, որ միջոցառումը համայնքների ղեկավարների համար սեմինար դասընթացների միջոցառումը իր դրական պատողները ընդունակ է տալ եւ տալիս է։ Ճիշտ է, կարող է կողքից թվալ, թե ոչ այն արագությամբ, ինչպես որ սպասում են, բայց ինչպես ասում են, ամեն ինչ աստիճանաբար Աստիճանաբար լինում եւ պարոն Աթանեսյան վերջին հարցը սեմինար դասընթացների թեմաները ինչպես է քննտրում Ընդգրկված են այն թեմաները, որ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով նախատեսված են որպես համայնքի ղեկավարի գործունեության բնակավարներ 10-ից ավելի բնակավար կան, սկսած հարկային դաշտից, շարունակելով ասենք սահմանադրությունը կամ քաղաքացիական պաշտպանություն հողօգտագործում, ֆինանսների բնակավար, սանմակրման, քաղաքաշինության։ Մի խոսքով այն ինչին պիտի տեղյակ լինի համայնքապետը։ Իհարկե, իր ամենօրյա գործունեության ընթացքում ինքը անմիջապես շփվում է այդ ղարքի հարցերի հետ եւ այդ հարցերը այստեղ ներկայացում են այնպիսի բազեցված տեսքով, որ պրակտիկ առումով ավելի հեշտ է կողմնորոշվելը, քան ասենք օրենքի ընթերցմամբ Ներկայացված դասախոսություններից մեկը ԼՂ տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման համակարգին էր վերաբերվում։ Զեկուցող ԼՂ կառավարության աշխատակազմի տարածքային կառավարման եւ վերաբնակեցման վարչության պետ Ջիրայր Միրզոյան։ Մունիցիպալ խորհրդարանները դա ավականի անդամներն են, գրեթե նույն գործառույթն են իրականացնում, ինչ համայնքի ավականին։ Մունիցիպալ խորհրդականները կախված բնակչության թվաքանակից տատանվում են փոքր համայնքներում, սկսած 15-20-ից մինչև մեծ քաղաքային համայնքերում մինչև 150։ Եվ յուրաքանչյուր տարի Համայնքի ղեկավարի հաշվետվության ավարտից հետո այդ մունիցիպալ խորհրդականները ընտրում են նոր ղեկավար։ Այսինքն, եթե հաշվետվությունը գնահատվում է դրական, կամ լավ, կամ չգիտեմ գերազանց, մունիցիպալ խորհրդականները նորից ընտրում են նույն մարդուն։ Իսկ յուրաքանչյուր տարի ընտրություն է լինում, բայց ոչ բնակչության կողմից, բնակչության կողմից 4-5 տարին մեկ ընտրվում է մունիցիպալ խորհրդականները, այդ ավականո անդամները, որը թվականակով ավելին է, քան մեր մոտ ավականո անդամները։ Իսկ այդ բրիտանական մոդելի դեպքում 4-5 տարին 1, կոնկրետ Շոտլանդիայում 5 տարի, մնացած երկրներում 4 տարին 1 ընտրվում է մունիցիպալ խորհրդականներ, իսկ յուրաքանչյուր տարի հաշվետվությունից հետո ընտրվում կամ վերընտրվում է համայնքի ղեկավար։ Այս մոդելը ստիպում է, որպեսզի համայնքի ղեկավարը յուրաքանչյուր տարի արդյունք ցույց տա։ Ամեն տարի ինչ որ կատարած աշխատանքով ներկայանա Համայնքի բնակիչները իրավասու չեն գնահատական տալ համայնքապետի աշխատանքին, զեկուցման մեջ նշեց պարոն Միրզոյանը։ Բանախոսի կարծիքով ԼՂ կառավարությունը դեռևս չունի հարուստ փորձ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարման բնագավառում։ Ես հանդրադառնամ շրջաններում համայնքներում կատարվող աշխատանքների ներկայացմանը։ Օրինակ, մի շարք համայնքներում վարչակազմի ղեկավարը հարց է տալիս բնակիչներին. ինչպես է գնահատում համայնքի ղեկավարի կատարած աշխատանքը։ Սա абսուրդ հարց է, որը չպետք է տալ, որովհետև իրավական որևէ հետևանք չի ունենալ։ Հիմա եթե բնակիչները բոլորը միաձայն ասեն, որ մենք բացասական ենք գնահատում, կանգնելու ենք փակողու առաջ։ Հիմա ի՞նչ անել Եթե այդ բնակիչները բացասական են գնահատում, ասենք օրենսդրությամբ նախատեսված չի գնահատական տալ համայնքի ղեկավարին կատարած աշխատանքին։ Ուղղակի ինքը հաշվետվություն է ներկայացնում, իսկ համայնքի բնակիչները նրան կարող են հարցեր տալ ընդամենը։ Գնահատական տալիս են 4 տարին մեկ անգամ ընտրությունների ժամանակ կամ եթե իրոք խնդիր է առաջանում, դուք գիտեք համանքի ղեկավարի պաշտոնանկության գործընթաց գոյություն ունի, որը կարող է նախաձեռնել եւ ավականին, եւ շրջանի վարչակազմի ղեկավարը եւ կառավարությունը։ Օրենքով նախատեսված 4 դեպք կա, որոնց արկայության դեպքում կարող են այս գործընթացը նախաձեռնել։ Մնացած դեպքերում արգելվում է Ընդհանրապես խոսել դրա մասին։ Անցած տարի 30 համայնքում մասնակցել եմ, բոլոր տեղերում հարց են տալիս, ինչպես է գնահատում։ Չպետք է հարցնել, որովհետև այդ գնահատականը անկախ նրանից ինչպեսին կլինի դրական թե բացասական, իրավական որևէ հետևանք չի թողնում։ Նորից անդրադառնանք 17-րդ դարին, երբ առաջացել են տեղական կառավարման համակարգերը։ Տեղական կառավարման համակարգերը 18-րդ դարում արդեն բավականին ծավալվել են աշխարհում եւ երկրների մոտ 70%-ը այս կամ այն կերպ իր ազգային օրենսդրություններում այն ժամանակ ներառել են այդ համակարգերը, բայց ոչ մի երկրում այդքան արդյունավետ չի գործել, որքան Մեծ Բրիտանիայում, նույնիսկ Ֆրանսիայում ստեղծման օրվանից հետո մի 50-60 տարի այդ համակարգը չի կայացել։ Եվ մեր համակարգերի մասին, որ այսքան թերագնահատում ենք, պատճառներից մեկը նա է, որ մենք չունենք տեղական ինքնակառավարման հարուստ փորձ, ավանդույթներ, ընդամենը 18-20 տարվա փորձ ունենք, նույնիսկ խորթային տարիների մենք չենք ունեցել ինքնակառավարման համակարգեր, մենք ունեցել ենք գյուղական սովետներ կամ քաղաքային կամ ավանային սովետներ, որոնք էականորեն տարբերվում է այսօրվա օրենսդրությամբ նախատեսված տեղական ինքնակառավարման համակարգերից 19-րդ դարում Եվրոպայում առաջացել է մեկ այլ մոդել, որը հետագայում անցել է Ռուսաստան, արևելյան երկրներ, Չինաստան եւ այլն։ Մեր մոդելը կոնկրետ հենց այդ մոդելին շատ ավելի նման է, քան երկու մոդելներին։ Շատ բան փոխվեց խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո։ Խորհրդային գրեթե բոլոր երկրներում խորհրդային միության փլուզումից հետո այս մոդելն են սկսել կիրառել։ Ժամանակ 19-րդ դարում կոչվել է չինական մոդել, բայց դա Չինաստանում չի առաջացել, դա առաջացել է Եվրոպայում, բայց առաջինը դա Չինաստանում է տարածվել։ Ինչով է նման մեր մոդելին, որովհետև պետական իշխանությունը ուղակի ներգրավված չէ կոնկրետ համայնքի ղեկավարի աշխատանքներում, աշխատակազմում, ոչ ներկայացուցչական իմաստով, ոչ ուղակի կամ անուղակի, բայց որոշ վերահսկողական գործառույթներ ունի Կոնկրետ դուք էլ գիտեք, որ յուրաքանչյուր տարի մեկ անգամ ձեր համայնքներում իրավական հսկողություն եւ պետական վերահսկողություն են իրականացնում վարչակազմի ղեկավարի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի անդամները։ Բոլոր համայնքներում այդ աշխատանքները իրականացվում են։ Այս գալիս է այն մոդելից, որ առաջացել է 19-րդ դարում։ Սա բավականին արդյունավետ մոդել է եղել այն ժամանակ, ոչ հիմա։ Ինչի համար, որովհետև եղական կառավարման համակարգերը նոր էր ստեղծվել բավականին ամփորձ էին եւ միջամտությունները իրավական հսկողություն եւ պետական վերահսկողություն իրականացնելու տեսքով անհրաժեշտ էին Համանքի ղեկավարի լիազորությունները բաժանվում են երկու մասի։ Հիմա եկել է ժամանակը իմ կարծիքով, որ պետք է վերանայել։ Խոսքս պետական վերահսկողությանն է վերաբերում, իրավական հսկողությունը բոլոր դեպքերում պետք է լինի։ Անդրադառնամ նրան, թե ինչ է իրենից ներկայացնում իրավական հսկողությունը եւ ինչ պետական վերահսկողությունը, որպեսզի ավելի པարզ լինի ինչի մասին է խոսքը։ Իրավական հսկողությունը դա համանքի ղեկավարի պարտադիր լիազորությունների կատարման օրինականության ստուգումն է։ Բացառապես օրինականության Այսինքն վարչակազմի համապատասխան մասնագետները գալիս են եւ ընդունեն քաղաքաշինության ոլորտի ձեր լիազորությունները, ստուգում են, բայց ստուգում են միայն օրինականությունը դուք արդյոք տվել եք թույլտվություն, արդյոք հաստատել եք ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, արդյոք կա ավարտական ակտ, արդյոք ընդունել եք այդ շինարարությունը եւ այլն։ Այո կամ ոչ։ Իսկ թե ինչպես եք արել, ինչի եք արել, սա իրավունք չունեն ստուգելու։ Այսինքն նպատակահարմարությունը, արդյունավետությունը արդեն վարչակազմի խնդիրը չէ։ Դա ձեր ինքնուրույն խնդիրն է։ Իսկ պետական վերահսկողությունը դա իրականացվում է պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման նկատմամբ։ Պետության պատվիրակած լիազորությունները դրանք սահմանված են տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով, հստակ սահմանված են դրանց սպառիչ ցանկը։ Նաև սեփական լիա, ընդհանրապես լիազորությունները բաժանում են երկու խմբի։ Դուք դա կարծեմ գիտեք եւ ունեցել եք արդեն հանդիպում այդ թեմայի շուրջ Համակի ղեկավարի լիազորությունները երկու մաս են բաժանվում։ Սեփական լիազորություններ, ես խոսեցի դրա մասին, եւ պետության պատվի իրակաց լիազորություններ։ Սեփական լիազորությունները ցանկնել է բառի չնշված օրենքում, սեփական լիազորությունները դա այն լիազորություններն են, որոնց կատարման նկատմամբ իրականացվում է միայն իրավական հսկողություն։ Իսկ պետության պատվի իրակաց լիազորությունների կատարման նկատմամբ իրականացվում է պետական վերահսկողություն։ Սրանց լիազոր մարմիններն են տարբեր։ Իրավական հսկողություն եւ պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինը շրջանի վարչակազմն է, ով ունի հանձնաժողով եւ այդ հանձնաժողովը տարեկան 1 անգամ յուրաքանչյուր համայնքում կատարում է ստուգում։ Սա ըստ էության ստուգում չի, ըստ էության մեթոդական ցուցումներ եւ մեթոդական օգնություն ցուցաբերել է, որովհետեւ եթե ստուգում լիներ, ապա պարտադիր վերջում ակտ կկազմվեր, բայց գիտեք, որ բոլոր դեպքերում տեղեկանք է կազմում եւ ինչ որ խնդիրներ է առաջադրվում եւ այդ խնդիրները քննարկվում է շրջանի խորհրդի նիստում։ Իսկ շրջանի խորհրդի նիստը շրջանի դա բարձրագույն կառավարման մարմինն է որը նախագահ շրջանի վարչակազմի ղեկավարն է եւ համայնքների ղեկավարները խորհրդի անդամներ են։ Ինչպես է կատարվում վարչատարածքային բաժանումը, ինչպես պիտի հաշվետվություն ներկայացնի համայնքապետը։ Համայնքի ղեկավարը ունի նաև կամավոր լիազորություններ, այս կամավոր լիազորությունների մասին ես չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց նշեմ, որ սրանք այն լիազորություններն են, որոնց իրականացումը ուղղակի կապված է տեղական բյուջեի հետ եւ որոնց իրականացման կարգը սահմանում է համայնքի ավականի։ Այսինքն սա տեղում որոշվող կատարել թե չկատարել այդպիսի լիազորությունը։ Դրանք հիմնականում վերաբերվում են մշակույթի, կրթության, առողջապահության, սպորտի, երիտասարդության հարցերին եւ այլն։ Իսկ պարտադիր լիազորությունները արդեն գրեթե բոլոր ոլորտներում, որպես համայնքի ղեկավար, բոլոր ոլորտներում ունենք։ Հիմա պետության պատվիրակած լիազորությունների հետ կապված պետական կառավարման լիազոր մարմինը տվյալ լիազորությունն իրականացնելու համար օրենքով իրավասություն ունեցող պետական կառավարման մարմինն է։ Գիտեք, չէ՞ կարող է պետությունը տվյալ ծրագիր իրականացնելու համար նպատակահարմար գտնի, որ դա տեղերում ավելի արդյունավետ իրականացվեն եւ այդ լիազորությունը փոխանցի համայնքին։ Սա եւս պետության պատվիրակած լիազորություն է, որը պարտադիր ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից։ Իսկ սեփական լիազորությունները իրականացնելու հետ կապված ծախսերը կատարվում են համայնքային բյուջեից։ Կա որևէ հարց լիազորությունների հետ կապված չկա։ Հաջորդը վարչակազմի ներգրավվածությունը կամ պետական կառավարման շրջանային համակարգի ներգրավվածությունը սրանով համայնքում սահմանափակվում է։ Իրավական հսկողություն եւ պետական վերահսկողություն իրականացնելու ծրագրով Բացի դրանից, շրջանի վարչակազմի ղեկավարը այլ ազդելու լծակ չունի համայնքի ղեկավարի աշխատանքների այս կամ այն գործառույթի վրա միայն իրավական հսկողություն, ես ցանկանում եմ որպեսզի դուք հատուկ ուշադրություն դարձնեք սրան։ Վարչակազմի ղեկավարը իրավունք ունի ձեզանից պահանջել ավելին, քան ձեր սեփական լիազորությունների օրինականությունը ստուգել, այսինքն ինչի համար է սա այսպես արել կամ ինչի համար այս աշխատանքը այս կարգով չես արել։ Եթե խոսքը վերաբերում է ձեր լիազորություններին, որևէ մեկը իրավունք չունի միջամտել։ Միայն կարող են ստուգել դրա համապատասխանությունը օրենքին։ Եվ վերջ։ Սա նշեցի որպես հետագայում առաջացած չինական մոդելի տարբերակ։ Իսկ ամերիկյան համայնքներում այսպիսի իրավական հսկողություն, պետական վերահսկողություն գոյություն չունի։ Համայնքը ինքնուրույն է իրականացնում իր եւ իրավական հսկողությունը եւ վերահսկողությունը, այսինքն ունի այնպիսի վերահսկողական մարմիններ, գործառույթներ, որոնք բավարար են եւ, ասես ասած, համայնքները անկախ են հարաբերական, բայց անկախ են։ Դրա համար իրենք ինքնուրույն են որոշում իրենց քաղաքականությունը եւ նույնիսկ այդ իրենց parlamenti կողմից ընդունված օրենքները իրենք միջև իրենց համայնքներում չեն հաստատում, չի կիրառվում։ Խոսքը դա անգլոսաքսոնական մոդել ունեցող տեղական կառավարման համակարգի երկրների մասին է։ Ուրեմն վարչատարածքային բաժանումը, ինչպես նշեցի, Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ դրվեց 98 թվականին եւ արդյունքում ստեղծվեց տարբեր կարողությունների, տարբեր չափերի, տարբեր բնակչության թվականակներով համայնքներ։ Հիմա այդ համայնքներում ինչ խնդիրներ են առաջանում այդ խալի պատճառով, որ բոլոր բնակավայրերին տրվել է համայնքի կարգավիճակ։ Այսօր իրավական հսկողության ծրագրի ուսումնասիրությունները դրանց արդյունքում կազմված տեղեկանքների վերլուծությունը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ տեղական կառավարման խորհրդային համակարգի տարերը դեռևս շարունակում են արմատավորված մնալ մեր այսօրվա համակարգում։ Սա տեղական կառավարման նախկին համակարգը իր էությամբ, տրամաբանությամբ եւ գործառույթներով էականորեն տարբերվում է ներկա համակարգից։ Ներկա համակարգը ունի մի շարք սկզբունքներ, որը նախկինում չեն եղել։ Այդ սկզբունքներից մի քանիսի մասին ես նշեմ, որը փոխանցվել է տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայից։ Առաջինը դա սեփական պատասխանատվությունն է, որպես սկզբունք։ Սեփական պատասխանատվություն սա նշանակում է, որ ցանկացած գործառույթ, նույնիսկ պետության պատվիրակած լիազորություն իրականացնելը համայնքի ղեկավարը կատարում է սեփական պատասխանատվությամբ։ Համայնքում կատարված ցանկացած աշխատանք համայնքի ղեկավարի եւ ավականու պատասխանատվության վրա է։ Հաջորդը ինքնուրույնությունն է։ Սա եւս եվրոպական խարտիայից փոխանցված կամ մեր ազգային օրենսդրության մեջ ներառած սկզբունք է։ Սա վերաբերում է նրան, որ համանքի ղեկավարը ինքնուրույն է, առանց պետական միջամտության կամ առանց այլ համայնքի, առանց որևէ պաշտոնյայի, նույնիսկ հանրապետության նախագահի միջամտության ինքը իրավունք ունի իրականացնել համայնքի շահերին չհակասող եւ օրենքին չհակասող ցանկացած գործունեություն, որը չի հակասելու օրենքին եւ համայնքի շահերին։ Հաջորդը ես նշեցի հաշվետու լինելն է, որ տարեկան 1 անգամ համայնքի ղեկավարը հաշվետվություն է ներկայացնում իր բնակչությանը, Նաև պետք է ավականին հաշվետվություն ներկայացնի տվյալ դեպքում։ Ես նշեցի նաև, որ այդ հաշվետվությունները փաստացի չեն բարունակում այն տվյալները, որը պետք է ունենան, Անցած տարվա ոչ մի հաշվետվության մեջ, որոնց մասնակցել եմ, դա 32 համայնք է եղել։ Բացի այդ վիճակագրական տվյալներից ուրիշ ոչ մի տվյալ չի եղել։ Օրինակ հաշվետվությունը ներկայացվում, սկզբում նշվում է համայնքը ունի այսքան հեկտար տարածք, վարչական տարածք, ունի այսքան խաղողայգի, վարելահող, անասունների գլխականակը այսքան են, այդ թվում խոշոր, խոզեր, մանր եւ այլն։ Արդյունքում ստացվում է, որ վիճակագրական տվյալներ են, որոնք տանում եք դուք կամ ձեր համապատասխան այդ մատյաններից կամ պետական վիճակագրական տեղեկագրերից։ Սա որևէ առնչություն չունի համակի ղեկավարի կատարած աշխատանքի հետ։ Անհրաժեշտ է այդ հաշվետվություններում ներառել այնպիսի տվյալներ, որոնք բխում են ձեր լիազորություններից։ Գիտեք, այդ հաշվետվությունները, եթե փորձենք վերլուծենք, կստացվի, որ համայնքում շինարարություն չի կատարվել ընդհանրապես, որովհետև նման տեղեկություն չի լինում Համայնքում համայնքի ղեկավարը իր պարտադիր լիազորություններից ոչ մեկը չի կատարել, համայնքի վարչական հանձնաժողովը ընդհանրապես աշխատանք չի կատարել, դարապես գործեր չեն արձանագրվել, քննվել եւ այլ եւ այլ։ Ինչի համար եմ կոնկրետ կանգ առնում սրա վրա, որովհետեւ նախկին տեղական համակարգերից, որ ասում եմ, արմատավորված են, սա այն նույն հաշվետվություններն են, որոնք այդ գյուղական սովետների եւ այլ եւ այլ ավանային սովետների ղեկավարները ներկայացրել են իրենց բնակչությանը կամ ժամանակ համապատասխան մարմիններին։ Պետք է փոխել ոչ միայն հաշվետվություններ ներկայացնելու ձևը, բովանդակությունը, այլ պետք է փոխել վերաբերմունքը ընդհանրապես տեղական կառավարման համակարգի նկատմամբ։ Պետական կառավարման համակարգը դինամիկ զարգացում է ապրել ստեղծման օրվանից, մեր անկախության տարիների ընթացքում, բայց տեղական կառավարման համակարգը մնացել է նույն մակարդակի վրա տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերաբերող ինչ փոփոխություններ տեղի կունենան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամբողջ աշխարհում այս ուղղությամբ բավականին լուրջ բարեփոխումներ են կատարվում, վարչատարածքային լուրջ բարեփոխումներ։ Հիմա անդրադառնամ այդ բարեփոխումների հատկապես հայաստանյան ձևի վրա, որովհետև եթե Ղարաբաղում լինեն նման բարեփոխումներ, ապա անպայման այն շատ մոտ են լինելու Հայաստանին, որովհետև օրենսդրական դաշտերի իմաստով մենք չենք կարող այդքան շատ տարբեր լինել։ Հիմնական պատճառներից մեկը նա է հայաստանյան կառավարման համակարգի խոշորացման այդ ձևի, որ գիտեք մեր նախկին տեղական կառավարման ժամանակ մենք ունեցել ենք տնտեսությունը կառավարելու տարբեր մոդելներ։ Բացի գիտեք գյուղական սովետներից ունեցել ենք կոլեկտիվ տնտեսություններ, որոնք ղեկավարվել են կոնկրետ մի տեղից։ Մի քանի գյուղերի տնտեսություններ ղեկավարվել են մի տեղից։ Միշտ շարք գյուղեր մտել են մեկ կոլեկտիվ տնտեսության մեջ։ Սա զուտ տնտեսական կամ գյուղատնտեսական կառավարման իմաստով, բայց տեղական ինքնակառավարման իմաստով գրեթե նույն ճանապարհով պետք է գնալ, որպեսզի այսքան ուրճացված տեղական կառավարման համակարգեր չունենանք, որպեսզի հնարավորություն ունենանք տեղական մարմիններում ունենալ անհրաժեշտ մասնագետներ, անհրաժեշտ պատրաստվածություն ունեցող մասնագետներ, որպեսզի ձեր գործառույթները լիարժեք կարողանաք իրականացնել։ Համայնքապետերը ինչպես են գնահատում իրենց համար կազմակերպված սեմինար դասընթացները։ Լսենք Շահումյանի շրջանի Դալիվանքի համայնքապետ Ալվարդ Օհանյանին։ Տիկին Օհանյան մենք հանդիպում ենք համայնքապետերի հետ կազմակերպված դասընթացների ժամանակ։ Այսօր աշխատանքային երկրորդ օրն է։ Ինչպես է կարևորում այս հանդիպումները, ինչ կտան ձեզ։ Շատ ցանկալի է, որ շարունակական լինի այս աշխատանքը, որովհետև սկզբնագյուղապետների համար սա ցանկալի քայլ է, որոնք որ գիտելիքներով կհամալրվեն։ Շնորհակալություն կարելի է հայտնել այն ղեկավարներին, որոնք նախատրել են այս ցածր է։ Կարևորում ենք նման հանդիպումները։ Շատ կարևորում ենք այս հանդիպումների որ իրան կազմակերպել է։ Կան համայնքի ղեկավարներ, որոնք միջնակարգ կրթությամբ են։ Նրանց համար այս քայլը շատ ողջունելի է։ Օրակարգից զատ դուք շփվում եք համենքապետերի հետ, առաջադրում եք ձեզ ուզող հարցերը իրար հետ։ Դե ամեն մի գյուղի, այո, դա շատ ցանկալի է, որ ծանոթացանք մենք իրար հետ։ 22 համայնքների ղեկավարներ են, որոնք որ այս 6-7 օրվա մեջ մենք իրար հետ շփվեցինք եւ հարցեր քննարկվեցին, որ գյուղում ավելի ծանր հարց է, որ խորհուզու հրատապ հարց է։ Սա շատ ցանկալի քայլ էր, որ կատարվեց մեր կառավարության կողմից։ Բարգամներ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյան եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյան։ Մինչ նոր հանդիպում։